četvrtkom. Oko godine 2000. prije Krista na otoku Kreti počela je izgradnja prvih palača. Na tom će se otoku razviti prva velika europska civilizacija, civilizacija velikih umjetnika, obrtnika i trgovaca – na Kreti će se razviti linarno pismo B, arhaična verzija grčkog jezika, a iz kretskih palača vladaće vladari pod znakom dvostruke sjekire ili labrisa. Kretske su se palače prostirale na desetak tisuća četvornih metara, bile su visoke nekoliko katova. Za posjetitelja te su palače bile nerazmrsivi splet soba i hodnika, otuda i naziv labirint. Civilizacija na Kreti srušena je u 15. stoljeću prije Krista. Nakon propasti kretske minojske civilizacije, na otok su došli Mikenjani, koji su na grčkom kopnu počeli izgrađivati novu civilizaciju. Mikenjani su možda u grčkom mitu o pet ljudskih rasa i doba života opisani kao brončana rasa. Zatim je došla brončana rasa ljudi, koji su pali na zemlju kao plod jasena i bili su naoružani brončanim oružjem. Jeli su meso i kruh i uživali u ratovanju. Bili su drski i okrutni. Sve ih je ugrabila crna smrt. Četvrta rasa ljudi bila je također brončana, ali to su bili plemenitiji i otmjeniji ljudi. Očevi su im bili bogovi, a majke smrtne žene. Oni su se slavno borili u opsadi Tebe, sudjelovali su u pohodu Argonauta i Trojanskom ratu. Oni su postali heroji. Mikenjani su bili ratnici i upravljači ali nisu bili umjetnici. Na vazama su prikazani kao ratnici koji nose duge štitove u obliku brojke 8, a na glavi imaju kacige ukrašene veprovim kljovama. I dok se na Kreti ne mogu naći bedemi oko palača i gradova, mikenski gradovi bili su opasani velikim kiklopskim zidinama. Mikenjani su bili izvrsni pomorci. Njihova je mornarica plovila po cijelom sredozemlju. Ali Mikenjani nisu bili sami na sredozemlju. U vrijeme procvata Mikene od 15. do 13. stoljeća prije Krista na obalama sredozemlja nalazile su se jake države kojima vjerojatno nije bilo drago što mikenski brodovi toliko zarađuju od trgovine. Govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Definitivno je dolazilo do trvenja, samo neka od njih su se rješavala onako malim jaltama podjelom interesnih sfera da bude mir među silama. E, Mikenjani su bili sila na zapadnoj obali Egejskog mora. Na istočnoj obali Egejskog mora u Maloj Aziji na vrhuncu je Hetitsko carstvo koje je vrlo moćno i koje ne pregovara. Ima samo jedan problem, a to je da Hetitsko carstvo nije vladalo malim državicama koje su se nalazile na samom zapadu Male Azije između obale i Hetita kao što je područje današnje Karije, Frigije, Lidije, Troade gdje su bile države kao što je Arzava, Suva, e, one su bile nezavisne. Ali u njihovom zaleđu su bili Hetiti koji su bili velika sila. E, u današnjoj sjevernoj Siriji je bio na prema blizu ušća Oronta je bio grad Ugarit koji je bio grad država sam za sebe, međutim to je bila tada najveći i najbogatiji grad na svijetu. To je bio istinski kozmopolitski grad u koji su se slijevali apsolutni svi trgovački putovi koji su tada egzistirali na istočnom sredozemlju i gdje su se slijevali svi utjecaji koji su postojali. I stoga je lako shvatiti zašto je taj grad bio bogat i nezavisan, jer su ga svi puštali na miru. Jer čim bi jedna sila poželjela ugarit, reagirala bi ona druga i tako je živio mali bogat ko danas Monte Carlo. I nitko ga nije dirao. Južno od Ugarita postojao je naravno Egipat koji jest bio vrlo moćan i vrlo bogat, samo u 14. stoljeću, to je 18. dinastija, e, čuveni Eknaton je toliko zanemario vanjsku politiku da je počeo gubiti ne samo utjecaj nego i granice. Egipat je u njegovo vrijeme u recesiji, to se mora priznati. E, njega nasljeđuju prvo Tutankamon, a poslije e, ovaj tipa svećenici i to je Egipat u stalnoj recesiji. Treba pričekati Rameside da se on vrati u punu snagu stoga i nije mogao reagirati. Osim toga, Egipat nije bio zainteresiran da bude pomorska sila. Iz nekog razloga oni nisu išli na more, njihova plovidba se sastojala isključivo plovidbe uz obalu do Libanona i natrag njima je trebao cedar i to je sve. I imali su brodove na Crvenom moru, ali za odnose snaga na sredozemlju njihovi brodovi na Crvenom moru ne predstavljaju ništa. U tu ravnotežu snaga ulazile su jake države koje nisu imale izlaz na sredozemno more. Ali usprkos tolikom broju jakih država do velikih ratova nije dolazilo. Sve do sredine 13. stoljeća prije Krista, kada će u istočnom sredozemlju prestati razdoblje kakvog takvog mira. U zaleđu e, su mezopotamske kraljevine, Sumer, Akad, Babilon, također nemaju mornaricu, ali su moćni na kopnu. I tu negdje postoji ravnoteža snaga, nitko nije toliko moćan da potpuno zgazi onoga drugoga, ali dolazi do laganih sukoba. E, kraljevstva na Cipru su nezavisna, ali mala i njih maltretira tko stigne. Na Rodosu žive Grci Ahejci, međutim on je otok udaljen od kopne i tu mogu biti mirni. Ahejci imaju svoj grad na maloazijskoj obali, vrlo blizu Hetita, to je Milavata ili Milavanda, u historijsko vrijeme poznat kao Milet. E, oni tu žive nezavisnim životom, međutim Hetiti se osjećaju toliko moćnima da kad ih netko od Grka naljuti, onda umarširaju u Milet, i postoji pismo Hetitskog kralja Muršilija koji poručuje kralju Ahijava, pa ne bih ja, nisam ja htio doći u Milet, ali bio sam prisiljen, zato jer mi je pobjegao jedan i sakrio se u Milet. I sa šta sam mogao doći nego umarširat u Milet. A ako mi lijepo izručiš tog mog izdajnika, onda ću se ja povući nikom ništa. I tu sve ono diplomatske prijetnje u rukavicama, a sve se svode na to, ne diraj se u mene, neću ni ja u tebe. I u biti nije bilo velikih ratova. Sve do jednog trenutka, pretpostavlja se danas sredinom 13. stoljeća, oko 1250. kad je zaista došlo do velikog rata i kad su zakrvili Nehetiti, nego s jedne strane Ahejci, a s druge strane Troja, odnosno tadašnja država Taruiša koja se nalazila na mjestu Troade i to je opet pitanje zašto su zakrvili s jedne strane, čemu toliki veliki rat, a da Hetiti uopće nisu intervenirali. Eufameito i cer, que urea, tempe sigato, ejo y zongo y tornizon, mele y garpros U grčkoj mitologiji postoji priča o pet ljudskih rasa i pet ljudskih vijekova. Prva rasa bila je zlatna. Živjeli su bezbrižno, hranili se obilatim plodovima prirode. Vrijeme su provodili u igri i smijehu. Nakon zlatne dolazi srebrna rasa. Ona je jela kruh, bila odana svojim majkama, ali ju je Zeus, vrhovni grčki bog, uništio jer nisu prinosili žrtve bogovima. Nakon srebrne došle su dvije brončane rase, a nakon brončane došla je peta, željezna rasa. Peta ljudska rasa je željezna. To su bezvrijedni nasljednici brončane rase. Oni su izopačeni, svirepi, nepravedni, zlonamjerni, puteni, neposlušni sinovi i izdajice. Neki su u tom mitu našli objašnjenje događaja iz 13. i 12. stoljeća prije Krista. U to je vrijeme nestala mikenska civilizacija brončanog doba i nju je zamijenila nova civilizacija željeznog doba. Negdje u drugoj polovici 13. stoljeća, blizu 1225. godine, računajmo tako, e, sve su mikenske utvrde spaljene. Sve su razorene, spaljene, postoje slojevi gorenja. Jedna jedina je izdržala i nije razorena, to je Atena. Sve druge su propale. Međutim, u isto to vrijeme propada Hetitsko carstvo, Hatuša je isto spaljena i srušena. Srušene su sve gradovi E, brončano-dobnih civilizacija u Maloj Aziji. Ugarit je sravnjen sa zemljom, spaljen da se više nikada ne naseli niti oporavi, njegov život je završio. E, tragovi gorenja vide se u gradovima na Cipru. Tragovi gorenja vide se, kako pokazuju najnovija istraživanja, u brončanodobnim gradovima u unutrašnjosti i daleko od obale e, današnje sjeverne Sirije u dolini rijeke Oronta ili južne Turske. To je sve spaljeno i svi mi znamo da su te brončanodobne civilizacije tada propale. E, oko 1100. godine nestaju posljednji tragovi njihove uljudbe – a cijelo istočno sredozemlje prelazi u željezno doba. Do danas nema točnog odgovora kako i zašto se to dogodilo. Mikenski ratnik bio je sjajan borac. Slobodno vrijeme kratio je i lovom na veprove, kako bi svoju kacigu mogao ukrasiti veprovim kljovama. A lov na veprove nije bio bezazlena zabava. Puno je okrunjenih i plemenitih glava zaglavilo u lovu na tu borbenu životinju. Iz dvoboja i rata Mikenski se ratnik mogao vratiti samo na dva načina, sa štitom ili na štitu, kao pobjednik ili kao mrtvac. Oružje Mikenskog ratnika vidi se na slikarijama i vazama, a opisano je u Homerovim epovima. U Ilijadi Homer opisuje kakvo je oružje imao Agamemnon, Mikenski kralj i zapovjednik ahejskih snaga pod Trojom. Nazuvke najprije on navuče preko golijeni, nazuvke krasne – što kopče od srebra ih držahu kruto. Okolo prsiju oklop navuče, koji je nekad njemu Kinira dao za gostinsku miloštu krasnu. Deset od nada crnog na oklopu prutaka biješe, dvanaest od zlata biješe, od kositera pak dvajest. Prema vratu su potri sa strane svake se zmaja plavkasta dizala uvis na duge nalični one što ih Zeus u oblaku na znamenje ljudima meće. Onda na pleći mač Agamemnon metne, na njemu klinci blistahu zlatni, a korice bijehu od srebra. Zlatno remenje biješe na koricah. Tad Agamemnon vrlo umjetan štit i nasrtljiv obranu ljudsku uzme. Šljem s dva branika, slučca sa četiri skonjskim repom na glavu metne i kita od ozgo se tresaše strašno. Još Agamemnon dva sa mjedenim okovom uzme oštra junačka koplja, a do neba s njim je daleko blistala mjed. Mikenski ratnik bio je naoružan mačem dugim 60 do 80 cm. Mač je imao dvije oštrice i bio je pogodniji za udaranje i sječenje nego za ubadanje. Mikensko koplje bilo je izrađeno od jasena i dugo od 2 do 4 metra. Ponekad je mikenski ratnik bio naoružan sjekirom ili bradvom. Kaciga mu je bila od kože, na njoj su bili obruč ili kvrge od metala. Rijetko kada je cijela kaciga bila izrađena od kovine. Na kacigi je još bila perjanica od konjske strune i naravno neizbježne veprove kljove. Na nogama nosio je nazuvke od kože, ali ne zato da bi se zaštitio od neprijateljskih uboda ili udaraca, već da bi se zaštitio od svog štita, jer Mikenski štit bio je velik. Teški oružnik Mikenskog doba imao je golemi štit, koji ga je čitava pokrivao. Složen je od više suhih, okruglo obrezanih koža, koje su bile remenjem ili žicama sašite, a u sredini utegnute, tako da je štit dobio oblik brojke osam. Za utezanje je služila vodoravna drvena priječnica, koja se držala unutrašnje strane štita kao rebro, tako da je štit bio izbočen, samo u sredini je bila slobodna, te se za nju držao rukom. S izvanje je strane štit mogao biti okovan, osobito oko ruba, pa u sredini na pupku, a i iskićen. Bilo je i valjkastih štitova, koji su se gradili od suhih na četiri ugla obrezanih volujskih koža jedni i drugi štitovi nosili su se na ramenu koji je preko lijevog ramena pa ispod desne ruke išao do vodoravne priječnice gdje je bio pričvršćen. U hodu je štit visio na leđima, a u boju povukao bi se napravo i postavio na zemlju, da bi junak za njim sakrit gađao kopljem neprijatelja. Na jednom mikenskom maču, gdje se prikazuju petorica u lovu na lavove, drži prvi lovac izbočen štit na leđima, a četvrti pred sobom. Treći i peti imaju valjkaste štitove. Težina ratne opreme Mikenskog ratnika opravdavala je i bojna kola, koja su Mikenjani iz Bliskog istoka doveli u Grčku. Ali država tih strašnih ratnika ipak je nestala u događajima iz 13. i 12. stoljeća prije Krista. Jedna je teorija pretpostavljala da je riječ o dugotrajnoj suši koja je pogodila cijelo istočno sredozemlje. Posljedica takve suši su e, epidemije, bolesti, glad, umiranje i samim time dolazi onda do unutrašnjih nemira i previranja i čitav se sistem jednostavno urušio sam u sebe. Druga teorija je bila da je naglo nestalo sirovina, da je dotok sirovina prekinut, točnije najvažnije sirovine tog vremena, to je kositar. I da je zbog nedostatka sirovina došlo do poremećaja ravnoteže snaga na istočnom sredozemlju, gdje je onda su omogućeni međusobni ratovi koji su dokrajčili sve. Treća teorija, jedna od najnovijih, je ta da su pojedini manji narodi, barbarski narodi koji do tada nisu imali šanse protiv ovih visoko razvijenih civilizacija, pronašli način kako da se bore protiv njihovih vojski gdje je njihova bojna taktika uglavnom počivala na bornim kolima. I ta najnovija teorija kaže da su jednostavno mali narodi otkrili način kako da pješaštvo pobjedi borna kola. I onda su ti mali narodi koji su prije egzistirali kao nomadi, stočari, sitna napast na periferijama tih visokih civilizacija, jednostavno počeli pobjeđivati i da bi na kraju sve to srušili, naravno oni bi bili poticaj koji je onda doveo do unutrašnjih sukoba rušenjita. Najstarija teorija i najsuvislija je bila ta da su jednostavno došli osvajači sa strane i lijepo sve pregazili pred sobom. rimski povjesničar Josip Flavije donosi u svom dijelu protiv Apiona, Manetonov opis navale Hiksa na stari Egipat. Maneton je bio egipatski svećenik koji je u 3. stoljeću prije Krista na zahtjev Ptolomeja Filadelfa napisao povijest Egipta. Bijaše to za vladavine kralja Timaosa, kada se Bog, ne znam zašto, razgnjevio na nas. Ljudi prostog podrijetla osiliše se i napadnuše ovu zemlju žestoko izvana, te je pokoriše bez borbe. Kad su je porazili i počinili njezine vlasti, oni okrutno popališe gradove i porušiše hramove. Prema ukupnom pučanstvu postupiše neprijateljski, jedna ubijajući, a drugima odvodeći u ropstvo žene i djecu. Napokon jednog od svojih, Salitisa, proglasiše za kralja. On je stolovao u Memfisu. Nametnuo je danak gornjoj i donjoj zemlji i postavio svoje postrojbe u strateškim mjestima. Umro je nakon vladavine od 12 godina. Uvijek su ratovali nastojeći uništiti Egipat. Čitav se narod nazivaše Hiksi, odnosno kraljevi pastiri. Hiksi su u Egipat provalili sredinom 17. stoljeća prije Krista, skoro 500 godina prije početka propasti Mikenske civilizacije ali Manetonov opis navale hiksa pokazuje da su iznenadne provale ratničkih naroda mogle srušiti jednu organiziranu državu, koja je bila razvijenija od napadača. Tomu u prilog govori činjenica da su ovi svi bedemi kojima se mi divimo, kiklopski bedemi u Mikeni tako građeni brzo, građeni naglo u drugoj polovici 13. stoljeća. U jednom istom trenutku svi se utvrđuju u isto vrijeme. E, isto tako imamo zapise iz Ugarita, takozvane tablice iz peći. To su tablice koje su napisane, stavljene u peć da se ispeku i onda pošalju e, njihovom primaocu. Međutim, Ugarit je srušen u trenutku kad su se te tablice još pekle. One nikad nisu poslane. Ostale su u peći. Na njima piše u pomoć napadaju nas. Divljaci su pod bedemima oni isti koji su spalili sve na Cipru, koji su spalili sve u gradovima sjeverno od nas, sada napadaju nas u pomoć. Međutim, taj poziv za pomoć iz Ugarita nikad nije otišao, grad je spaljen, a pisma nisu poslana. Jedan je egipatski faraon, Ramzes III iz 19. dinastije Novog kraljevstva, ponudio u jednom svom zapisu objašnjenje što se dogodilo na istočnom sredozemlju u vrijeme propasti mikenske civilizacije. I onda imamo, ali to je već oko 70 godina kasnije, oko 1181. godine, Ramzes III. na granicama Egipta u dvije bitke se sukobljava s takozvanim narodima Smora i odlučujućoj bitki spašava Egipat od te najezde gdje je on na svom hramu Medinet Habu napisao da su pregazili sve pred sobom, da iza njih ostaje e, palež, pustoš, da sele sa ženama i djecom. I prikazao je kola koje voze njihove žene i djecu i da ih je on zaustavio na granicama Egipta, dalje se nije moglo. Narodi s mora su vjerojatno posljedica raspada sistema brončanog doba, ne njegov uzrok. Ako prihvatimo da je netko napao te brončano dobne države, moramo se zapitati tko bi to mogao biti. Naime, mi nemamo stranog materijala u Grčkoj. Mi nemamo niti najsitnijeg pokazatelja koji bi nam pokazao da je to bio netko stran i da se netko stran, tko prije nije živio u Grčkoj, nakon toga naselio u Grčkoj. Toga jednostavno nema. I to je veliki problem. Ima stranog materijala koji potječe iz Srednje Europe, to su srednjoevropski mačevi, to su srednjoevropske kopče za odjeću fibule, E, istina je da su one došle iz Podunavlja i to, ali njih je puno premalo. Tih 4 pet mačeva i tih tridesetak fibula ne mogu objasniti zašto je propala čitava civilizacija. I to je najveći problem koji do danas nije riješen. Da, ako je došao netko strani, ako je sve srušio, a zato ima jako puno pokazatelja, pa gde su onda? njih materijalno nema. I mislim da će trebati jako puno još istraživanja novih materijalnih dokaza da otkrijemo što se stvarno dogodilo krajem 13. stoljeća na istočnom sredozemlju. Mogućnost da su neki osvajači uništili mikensku civilizaciju bila je preveliko iskušenje za istraživače povijesti. I počeli su se tražiti ti osvajači. Činilo se da put pokazuju i grčki mitovi. U njima se spominju Dorani i Dor, mitski otac tog naroda. Helen, Deukalionov sin, oženio se nimfom Orseidom i nastanio se u Tesaliji, gdje ga je naslijedio sin Eol. Helenov najmlađi sin Dor – ocelio se na planinu Parnas i tamo zasnovao prvu dorsku zajednicu. Drugi sin, Ksut, već je bio pobjegao u Atenu, pošto su ga braća optužila za krađu, i tamo se oženio Kreusom, kćerkom Erehteja, koja mu je rodila Jona i Ahaja. Tako je to sva četiri čuvena helenska naroda, Jonjani, Eoljani, Ahejci i Dorani, potječu od zajedničkog pretka, Helena. Prema drugoj tradiciji, Dorani su dobili svoje ime od naziva malog područja u središnjoj Grčkoj. Prema toj tradiciji, sinovi Herakla, Heraklidi, bili su protjerani s poluotoka Peloponeza i sklonište su našli kod kralja Dorije. Nekoliko naraštaja nakon izgnanstva, Heraklidi su se vratili na Peloponez, zauzeli ga i vratili svoju zemlju, ali ovaj put pod imenom Dorani. Herodot, otac povijesti, donosi drugu verziju. U poglavlju gdje govori o tome kako Krez, posljednji kralj Lidije, traži saveznike u Grčkoj, Herodot donosi ovu priču. Raspitujući se tko su najmoćniji među Helenima, doznao je da su Lakedemonjani i Atenjani prije svih. Lakedemonjani su dorskog podrijetla, a Atenjani jonskog. Oba ova naroda isticala su se iznad svih ostalih helenskih naroda. Atenjani su vodili podrijetlo od Pelazga, a Lakedemonjani su helenskog podrijetla – Atenjani nisu nikuda izlazili iz zemlje, dok su Lakedemonjani jako poznati po svojim lutanjima i putovanjima. Za vrijeme kralja Deukaliona stanovali su u zemlji Ftiotidi, a za vrijeme Dora, sina Helenova, u zemlji ispod Ose i Olimpa, zvanoj Histiotida. Kada su ih kadmejci protjerali, nastanili su se u području Pinda pod imenom Makedonci. Odatle su opet prešli u Driopidu, a iz Driopide dođu tako na Peloponez i dobiju ime Dorani. I tako, usprkos više nego nesigurnim mitovima i zapisima starogrčkih pisaca, Dorani su postali kandidati za osvajače, koji su srušili Mikensko carstvo. Ono što pouzdano možemo reći to je da Dorani nisu srušili Mikenske tvrđave i da nije Dorska seoba ta koja je označila kraj Mikene. Dorska seoba, ako je uopće bilo, što je malo vjerojatno, je trebala zapravo označiti onaj prijelaz na brončano, sa brončanog na željezno doba 125 godina kasni Tako da se vrlo često bilo je nekoliko razaranja nakon tog velikog razaranja krajem 13. stoljeća. Nije to jedini put da su utvrde gorjele. One su gorjele još dva puta nakon toga ali e, to je bilo, to su bile razaranja e, nekih naselja koje su pokušavala nastaviti život nakon katastrofe, što je teško išlo. Međutim, to je vrijeme ako uopće se dorane sele kad treba tražiti dorane, ni pošto krajem 13. stoljeća. To je prva razlika koju treba imati u vidu. Druga razlika je ta da je mikenski svijet je vrlo kompaktan i ako je vjerovati pločicama na linearu B koje su nađene od Krete do Male Azije, do Tebe, Pila, na vrlo velikom geografskom području i datiraju se između 1400. i 1200. godine e, vrlo veliki vremenski raspon. Njihov jezik je uvijek isti što nam govori da je ta jedna vladarska elitna klasa imala jedan elitni jezik, jedan dijalekt koji vjerojatno nije imao veze s onim pučkim govorom na cesti. Ostalom, to je poznato danas. Samo se možemo sjetiti situacije e, danas u Engleskoj, na primjer. E, predstavnik elite se od prostog puka razlikuje čim otvori usta. I to je jedna od onih najvećih razlika u Engleskoj. I za aristokrata u Engleskoj je sasvim svejedno da li on dolazi sa sjeverne Engleske, iz južne Engleske, iz sjeverne Irske, njegov naglasak i jezik je uvijek isti. Takav je bio vjerojatno slučaj i u mikensko vrijeme. Naravno, među pučkim jezicima su postojale dijalektalne razlike, kao što vidimo i danas, tako je bilo u antici. Grad od grada, selo od sela ima dijalektalne razlike. U događajima iz 13. i 12. stoljeća prije Krista uništena je mikenska civilizacija. Veliki je dio Grčke opustošen, osim jednog dijela. A ima u Helena baš na glasu grad. Po paladi se skopljem zlatnim prozva on. Erehtejevu kćer, Kreusu, nagna Feb na ljubav ondje, gdje u kraju Atenskom, na brijegu Paladinu, Stijene sjeverne visočicam vladari zovu Atički. Čuli ste odlomak iz Euripidove tragedije Jon. Euripid, rođen na otoku Salamini pored Atene, u njemu slavi Atenu. Grad koji je izbjegao razaranje i grad koji se ponosio što u njemu, kako dalje kaže Euripid, živi starosjedilački narod. Drugi su Atenjani govorili o svojim precima kao o ljudima izniklim iz tla. Atenjani u vrijeme propasti Mikene nisu trebali bježati ali drugi stanovnici Grčke nisu bili te sreće, govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač. Kad je propala ta civilizacija, materijal nam govori da je elita uglavnom pobjegla preko mora na Cipar. Oni prvi i najbogatiji koji su imali brodove, ti su prvi pobjegli. I odnijeli su sa sobom svo svoje bogatstvo. Ono što je ostalo, to je, vidimo, desetkovano stanovništvo. naselja koja se mogu datirati u 12. stoljeće je deset puta manje nego naselja koja se mogu datirati u 13. stoljeće. Prema tome, jako puno ljudi je pomrlo, jako puno ljudi je pobjeglo. Masa izbjeglica je otišla u jedini dio Grčke koji nije poharan, a to je Atika. Atena nije spaljena. To nam govore groblja koja počinju u 12. i 11. stoljeću u Atici, ogromna groblja koja govore o naglom priljevu stanovnika. Najbogatiji gradovi e, i područja do tada, to je Argolida, Pelopone su pustila. Dobar broj ljudi je otišao u Arkadiju, koja su sama brda, koja je čista nedođija. Ali upravo u 12. i 11. stoljeću se počinje naseljavati. Kao da netko bježi iz ravnice u nepristupačne dijelove. I tada dolazi do vrlo velikih miješanja stanovnika po čitavoj Grčkoj. Izbjeglice idu preko mora na Cipar, preko mora na otoke, naseljavaju se kikladi, dobar dio ljudi odlazi na Kretu. Kreta je tada drugi put naseljena, dobar dio izbjeglice otišao na Kret. Kenjani su oko 17. stoljeća prije Krista postavili temelje novoj europskoj civilizaciji. Bili su izvrsni pomorci, ratnici i upravljači, ali nisu bili umjetnici. Za razliku od vedrih krećana, Kenjani na svojim freskama i vazama nisu prikazivali rasplesane žene, ptice i ribe, već su prednost davali ratnicima naoružanim do zuba. Na vazama su prikazani kao ratnici koji nose duge štitove u obliku brojke 8, a na glavi imaju kacige ukrašene veprovim kljovama. S Bliskog istoka Mikenjani su prvi u Grčku donijeli borbena kola. Mikenjani su usprko snažnoj mornarici svoje gradove opasivali velikim zidinama. Mikena je bila opasana takozvanim kiklopskim zidinama, debelim i do 7 i visokim i do 20 metara. ali ta je civilizacija počela propadati u 13. stoljeću prije Krista. Pretpostavljalo se da su Mikenu srušili Dorani, osvajači koji su došli sa sjevera. Ali u Grčkoj nije ostalo nikakvih materijalnih tragova naroda koji bi došao u Grčku i porušio Mikenske gradove. Ali Dorsku se invaziju pokušalo dokazati razlikom u dijalektima grčkog jezika. Prva iduća faza koju znamo to su definirani dijalekti grčki a to je da nalazimo dorski na Peloponezu, jonski u Atici, eolski u Beoti i Tesali, takozvani zapadno-grčki u zapadnoj Grčkoj gdje je Epir i e, Tesprotida. I nalazimo se sa rasporedom dijalekata okolo. I zapravo je John Chadwick, čovjek koji je sudjelovao u dešifriranju Linara B, bio prvi koji je rekao, ma nije to nikakva dorska seoba. To je jednostavno nakon odlaska elite, koja je sa sobom odnjela svoj elitni jezik koji je preživio na Cipru kao ciparski grčki, puk koji je ostao izoliran između sebe, je počeo govoriti onim svojim pučkim jezikom na koji je navikao, a zbog te teritorijalne izolacije razvili su se dorski, jonski, eolski i zapadnogrčki. I on veli, John Chadwick je rekao da su razlike između dorskog i ostalih grčkih jezika puno premale da bi se po tome moglo zaključiti da su oni živjeli izolirano od ostalih i onda došli sa sjevera u Grčku. Prema tome oni su bili integralni dio mikenskog svijeta, jer da nisu razlike između dorskog i svih grčkih jezika bile bi puno drastičnije nego što su ovako kako ih znam. Po tome je već Čedvik prvi rekao da nije bilo dorske selbe. On je to dokazivao lingvistički. Arheologija nam kaže da ne postoji nikakve razlike u materijalu i da nema nikakvog pokazatelja da je bilo tko došao od bilo kamo u Grčku nakon toga. Pretpostavka da su Dorani srušili mikensku civilizaciju i postavili temelje civilizacije stare Grčke nije bila neprivlačna. Dorani, zapravo Spartanci, isticali su se u staroj Grčkoj svojim rigoroznim vojničkim životom i društvenim uređenjem. Kod Spartanaca je vladala jednostavnost, stega i red – kako Plutarh piše u životopisu Likurga, mitskog zakonodavca Sparte, Spartanci su bili štedljivi, kako na riječima, Dječaci su učili da se služe govorom čija je reskost bila praćena ljubkošću i koji je mnogo pažljiva razmatranja sažimao u malo riječi. Svom je željeznom novcu Likurg doista dao malenu vrijednost pri velikoj težini. Ali odgovora je, naprotiv, učinio novac prilagođen izražavanju obilja duboka značenja jednostavnom i sažetom dikcijom, postižući navikom dugotrajne šutnje kod dječaka sentencioznost i ispravnost u odgovorima. Kad se neki atičanin podrugivao lakonskim mačevima zbog njihove kratkoće i rekao da ih pelivani na predstavama lako gutaju, kralj Agis odgovori. Pa ipak, mi još uspjevamo dohvatiti neprijatelje tim malenim bodežima, a ja vidim da lakonski govor, premda se čini kratkim, još kako pogađa u srce stvari, i opčinjava um slušateljstva. Kao i na riječima bili su štedljivi u zajedničkom životu, na primjer kod uživanja hrane. Jedna od Likurgovih reformi u Sparti bila je i obavezno zajedničko blagovanje. Naumivši da još neposrednije udari na raskoš i ukloni težnju za bogatstvom, uvede svoju treću i najljepšu političku mjeru ustanovu zajedničkih blagovanja, tako da bi mogli večerati jedni u društvu s drugima od zajedničke hrane i određenih jela, Umjesto da blaguju kod kuće zavaljeni na raskošne postelje uz raskošne stolove, tovljeni za mraka rukama kuharskih vještaka poput proždrljivih životinja i upropašćujući zajedno s čudoređem i svoja tijela, prepuštena svakom prohtjevu i pretjerivanju za trpezom koje traži dugo spavanje, tople kupelji, potpuno mirovanje i neku vrst svakodnevnog bolesničkog mirovanja. Divljenje spartanskoj jednostavnosti i redu kod nekih je istraživača povijesti dovelo do toga da su Dorani silom morali biti osvajači Grčke u 12. stoljeću. Pa se tako dorska jednostavnost povezala sa geometrijskim motivima na vazama nastalim nakon pada Mikene. A nakon keramike dokazi su postali puno zlokobniji. Nekoć u 19. stoljeću smatralo se da su Dorani, taj plemeniti indoeuropski narod, izmislili E, svojim preciznim umom geometrijsku keramiku. Danas znamo da to nije točno. Geometrijska keramika se razvija iz Mikenske kao prvo, kao drugo razvija se u Jonskom kraju, u Ateni gdje Dorana nikad nije bilo. Prema tome, e, geometrijska keramika se nipošto ne može smatrati dorskom onda je bilo rečeno da su ti plemeniti indoevropski dorani donijeli te društvene i misaone stavove koji nisu bili zagađeni e, istočnjačkim, onako mekušnim idejama. To je jedan fašistički stav koji se počeo razvijati već oko 1850. od vremena Karla Otfrida Millera, koji je prvi izmislio u biti dorski mit. Nit su Dorani bili toliko drukčiji od ostalinih, nit su bili plemeniti plavi arici u odnosu na druge, bili su plavi onoliko koliko i svi drugi Grci. I miješani onoliko koliko svi drugi Grci. Drugo, nisu imali posebno društveno uređenje, e, društveno uređenje dorsko, kako se vidi u Sparti, generalno indoevropsko društveno uređenje koje ima trodjelnu podjelu društva, dva kralja na čelu, to je jedna indoevropska karakteristika koja se u grčkom svijetu sačuvala u Sparti, ali je bila poznata u cijelom indoevropskom svijetu. Imamo je u Rimu, vrlo jasno uočljivu, imamo je kod Germana u vrijeme seobe naroda, vrlo jasno uočljivu, imamo je u Vetskoj Indiji, vrlo jasno uočljivu, prema tome društveno uređenje Sparte nije ništa naročito u odnosu na indoevropske narode. E, drugi grčki narodi su jednostavno promijenili društveni sistem. E, dorani su u Sparti zadržali svoj. Ali ostali Dorani na Kreti, na primjer, su imali jedan normalan polis sa skupštinom posve različit od uređenja Sparte. Tako da i taj dorski mit o kojem pričamo je jedna moderna konstrukcija iz vremena e, njemačkog nacionalnog osvještenja. Oni su prvi provalili taj arijski mit. A protiv mita o Doranima su se pobunili već 20. E, i 30. godina, kad to nije bilo preporučljivo, kad je to bilo vrlo hrabro. I tako veliki povjesničari kao što je Gaetano de Sanctis, kao što je Andre Piganiol, E, koji su već tada vidjeli da ta ideja nema nikakvog smisla. I tada u vrijeme kad fašizam vlada u Europi to je bilo vrlo hrabro, ali oni su to tada otvoreno rekli. Nažalost, neke ideje kroz udžbenike traju strašno dugo i protiv njih se gotovo nemoguće boriti. Što god se dogodilo u 13. i 12. stoljeću prije Krista, činilo se da je nakon tih stoljeća nastupilo siromašno doba. Zidine, palače i gradovi nestali su u vatri i razaranju. Nestao je i te civilizacije. Više nije bilo lijepo oslikanih fresaka i vaza. Nestalo je blago. I što su istraživači prošlosti napravili s tim razdobljem? Ono što su dosta često činili u istraživanju prošlosti. Nazvali su to razdoblje mračnim dobom. Mračno doba je jedan tradicionalni naziv iz 19. stoljeća za period koji je počeo nakon propasti brončanog doba na istočnom sredozemlju. Znači, mračno doba bi trebalo značiti željezno doba, vrijeme kad su Grci još uvijek nepismeni, vrijeme između gubitka prethodne pismenosti, to je linar B, i pojave novog pisma, to je alfabet. Vrijeme kad je e, materijalna kultura na vrlo niskoj razini i o kojem se zapravo ništa ne zna. To je bila oznaka mračnog doba negdje prije drugog svjetskog rata. Zvano je još i helenski srednji vijek. Mračno doba bilo je mračno jer se o njemu nije znalo ali baš ništa. Znalo se samo jedno, a to je da Homerovi spjevovi Ilijada i Odiseja moraju u sebi nositi uspomenu i na taj period. Ali koji, kakav i što, to se nije znalo. Smatralo se da Ilijada i Odiseja s jedne strane čuvaju uspomenu na brončano-dobne civilizacije, na mikensku civilizaciju, koja je oblikovana u stilu sa jonskim intelektualnim procvatom kraja osmog početkom 7. stoljeća, zapravo više sedmog stoljeća. To je bilo klasično mišljenje o Ilijadi i Odiseji. Sve drugo bio je uistinu mrkli mrak. Uglavnom zbog toga što su u Grčkoj istraživali u početku vrlo oduševljeni amateri, a poslije isto tako vrlo oduševljeni predstavnici svojih zemalja, vlada i muzeja koji su tražili najljepše komade za sebe da ih odnesu. Heinrich Schliemann, najčuveniji arheolog amater, u mnogome je odredio razvoj arheologije krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Šliman je otkrio Troju, mitski grad za kojeg se smatralo da postoji samo u Homerovim mitovima. U isto vrijeme u Egiptu su se otkrivala čuda staroegipatske civilizacije. Javnosti, posebno oni koji su financirali arheološka istraživanja, očekivali su i od drugih arheologa da imaju slične rezultate. A Šliman je bio nezaustavljiv. Nakon otkrića troje na brdu Hisarlik, krenuo je u istraživanja u Mikeni. I tamo je došao do čudesnih otkrića. Za javnost je najčudesnija bila takozvana Agamemnonova maska. Savršeno je očuvana masivna zlatna maska tijela na južnom kraju grobnice. Njezine su crte helenske, i skrećem posebnu pažnju na dugi tanki nos koji se spušta izravno iz malog čela. Oči koje su zatvorene velike su i dobro istaknute vjeđama. Posebno su karakteristična velika usta sa skladnim usnicama. Brada je također istaknuta, posebno brkovi, čiji su krajevi uvrnuti prema gore u obliku polumjeseca. Ove potankosti ne ostavljaju sumnju da su drevni mikenjani mazali svoju kosu uljem ili nekom vrstom pomade. Maska je sjajno dijelo, i sigurno nitko ni za trenutak neće posumnjati da je napravljena kako bi predstavljala portret umrlog, čije je lice vjekovima pokrivala. Ali nije samo umjetničko umjeće zadivilo Šlimana i javnost. Kada je otkopavao Troju, Šliman je u jednom trenutku otpustio radnike i nastavio iskopavati sa svojom suprugom Sofijom. Supružnici Šliman našli su u zidinama Troje takozvano prijamovo blago među blagom nazvanim prema kralju Troje, bilo je više od 8000 zlatnih prstenova i gumba, 50 zlatnih naušnica, bodeži od srebra te čaše i vaze od zlata i srebra. Šliman i Sofija prokrijomčarili su to blago iz Turske i ono je zaokupilo jednaku pažnju kao i otkriće trojanskih zidina iz grada. Kada je kopao u Mikeni, Šliman je pronašao grobni A u kojemu je nađena Jagamemnonova maska – ali teško da bi ona privukla takvu pažnju da nije bila izrađena od zlata. Zapanjeni smo vještinom drevnih mikenskih zlatara, koji su mogli oblikovati ljudske portrete u masivnoj zlatnoj ploči i prema tome mogli su napraviti sve ono što rade i današnji zlatari. Govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač Socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pa ste s jedne strane imali silno bogatu, šarenu, zanosno lijepu i raskošnu civilizaciju iz brončanog doba i to su svi željeli kopati jer su izlazila brda zlata, bjelokosti, drago kamenja, predivne keramike, divnih utvrda i tako dalje. S druge strane ste imali klasičnu Grčku sa kipovima, zlatnim nakitom, hramovima, jedan ljepši od drugoga, E, ono oči bole od ljepote i svi su željeli raditi ili jedno ili drugo. Ono što se nalazilo u međuvremenu to su bile neke bjedne kolibice, dva, tri komada željeza, ajde keramika je bila lijepa, ali dosta monotona, samo geometrija, geometrija, geometrija, ništa drugo. I to jednostavno nikoga nije zanimalo. I godinama je mračno doba bilo mračno, zato nitko nije htio kopat. Zamislite potrošiti 10 godina na jedan lokalitet i nakon toga objavite dva temelja od dvije kolibice i ovako jednu hrpicu keramike i dva, tri željezna noža. I svi su smatrali da jednostavno nije vrijedno ni vremena ni novca tu bijedu istraživati. I tako je mračno doba ostalo mračno sve dok se nije istražila, ja mislim, i posljednja Mikenska utvrda i dok se nije ucrtao posljednji klasični hram i razvuko posljednji klasični kip za koji se tada znalo. E sad kad smo svi ostali bez mjesta za kopanje, a sad šta je ostalo? Ostalo je ovaj željeznodobni lokalitet. lokaliteti. I ima jedno 30 godina da je počelo intenzivno istraživanje željeznog doba Grčke – da bi se nakon 30 godina intenzivno kopanja ustanovilo da to mračno doba uopće nije mračno i da je zapravo čudesno zanimljivo da se važne i velike stvari događaju u to vrijeme u Grčkoj, da su Grci vrlo daleko od pukog preživljavanja, da je njihov način života – njihov sistem, organizacija sasvim drugačija od onoga što se vidjelo u brončanom dobu i sasvim drugačija od onog što će doći u klasično vrijeme. Ali da je to vrlo bogat život, da se komunicira preko sredozemlja intenzivno kao i uvijek prije toga. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimili Danko Kuretić i Marija Pečnik, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.